pars undecima vulgate clementine haec transcriptio a societate libri voce facta bono publico usu iest caput duodecimum locutusque est dominus ad moysen dicens loquere filiis israel et dices ad eos mulier si suscepto semine pepeperit masculum immunda erit septem diebus iusta dies separationis menstruae et die octavo circumcidetur infantulus ipsa vero triginta tribus diebus manebit in sanguine purificationis suae omne sanctum non tanget, nec ingredietur in sanctuarium donec impleantur dies purificationis suae Sin autem feminam peperit, immunda erit duabus hebdomadibus iusta ritum fluxus menstrui, et sex aginza sex diebus manebit in sanguine purificationi sue. Cunque expleti fuerint dies purificationi sue, pro filio sive pro filia, deferet agnum aniculum in holocaustum, et pullum columbe sive turturem pro peccato ad ostium tabernaculi testimoni et tradet sacerdoti qui offeret illa coram domino et orabit pro ea et sic mundabitur a pro fluvio sanguinis sui ista est rex parientibus masculum aut feminam quod si non inveneriti manus eius nec poturit offerre agnum sumet duos turtures vel duos pullos columbarum unum in holocaustum et alterum pro peccato ora bitque pro ea sacerdos et sic mundabitur caput tertium decimum locutusque est dominus ad moysen et aaron dicens homo in cuius cute et carne hortus fuerit diversus color sive pustula aut quasi lucens quipiam id est plaga lepre adducetur ad Aaron sacerdotem vel ad unum quem libet filiorum eius qui cum viderit lepram in cute et pilos in album mutatos colorem ipsanque speciem lepre humiliorem cute et carne reliqua plaga lepre est et ad arbitrium meius separabitur Sin autem lucens candor fuerit in cute nec humilior carne reliqua et pili et coloris pristini recludet eo sacerdos septem diebus et considerabit die septimo et sicquidem lepra ultra non creverit nec transierit in cute priores a terminos rursum recludet eum septem diebus aliis et die septimo contemplabitur si obscurior fuerit lepra et non creverit in cute mundabit eum quia scabies est lavabitque homo vestimenta sua et mundus erit quod si posquam a sacerdote visus est et reditus munditie iterum lepra creverit adducetur ad eum et immunditie condemnabitur plaga lepre si fuerit in homine adducetur ad sacerdotem et videbit eum Cunque color albus in cute fuerit et capillorum mutaverit aspectum ipsa quoque caro viva apparuerit lepra vetustissima iudicabitur atque inolita cuti contaminabit itaque eum sacerdos et non recludet quia perspicue immunditie est sin autem effloruerit discurrens lepra in cute et operuerit omnem cutem a capite usque ad pedes quid quid sub aspectum oculorum cadit considerabit eum sacerdos et teneri lepra mundissima iudicabit eo quod omnis in candorem versa sit et id circo homo mundus erit quando vero caro vivens in eo apparurit tunc sacerdotis iudicio polluetur et inter immundos reputabitur caro enim viva si lepra aspergitur immunda est quod si rursum versa fuerit in alborem et totum hominem operuerit considerabit eum sacerdos et mundum esse decernet caro autem et cutis in qua ulcus natum est et sanatum et in loco ulceris cicatrix alba apparuerit sive subrufa rufa aducetur homo ad sacerdotem qui cum viderit locum lepre humiliorem carne reliqua et pilos versus in candorem contaminabit eum plaga enim lepre orta est in ulcere quod si pilus coloris est pristini et cicatrix sub oscura et vicina carne non est humilior Reclude teum septem diebus, et si quidem creverit, adiudicabit eum lepre. Sin altem steterit in loco suo, ulceris est cicatrix, et homo mundus erit. Caro autem et cutis, quam ignis exusserit, et sanata albam sive rufam habuerit cicatricem, considerabit eam sacerdos, et ecce versa est in alborem et locus eius reliqua acute est humilior contaminabit eum quia plaga lepre in cicatrice orta est quod si pilorum color non furit immutatus nec humilior plaga carne reliqua et ipsa lepre species furit sub oscura recludet eum septem diebus et die septimo contemplabitur si creverit in cute lepra contaminabit eum sin autem in loco suo candor steterit non satis clarus plaga combustionis est et ed circo mundabitur quia cicatrix est combusture vir sive mulier in cuius capite vel barba germinaverit lepra videbit eos sacerdos et sequidem humilior fuerit locus carne reliqua et capillus flavus solitoque subtilior contaminabit eos quia lepra capitis ac barbe est sin autem viderit locum macule a eh, qualem vicine carni et capillum nigrum recludet eum septem diebus et die septimo intuebitur si non creverit macula et capillus sui coloris est et locus plagie carni reliquae qualis radetur homo absque loco macule et includetur septem diebus alis si die septimo visa furit stetisse plaga in loco suo nec humilior carne reliqua munda habiteum lotisque vestibus suis mundus erit sin autem post emundationem rursus creverit macula incute non quaeret amplius utrum capillus in flavum colorem sit immutatus quia aperte in mundus est porro si steterit macula et capilli nigri fuerint noverit hominem sanatum esse et confidenter eum pronunciat mundum vir sive mulier in cuius cute candor apparuerit in tuebitur eos sacerdos si deprehenderit sub oscorum alborem lucere in cute sciat non esse lepram sed maculam coloris candidi et hominem mundum vir de cuius capite capilli fluunt calvus et mundus est et si a fronte ceciderent pili, recalvaster et mundus est. Sin autem in calvitio, sive in recalvatione albus vel rufus color furit exortus, et hoc sacerdos viderit, condemnabit eum haud dubie lepre, quae orta est in calvitio. Quicunque ergo maculatus furit lepra, et separatus est ad arbitrium sacerdotis habebit vestimenta dissuta caput nudum os veste contectum contaminatum ac sordidum se clamabit omni tempore quo leprosus est et immundus solus habitabit extra castra vestis lanea sive linea quae lebram habuerit in atque sub tegmine aut certe pellis vel quid quid expelle confectum est si alba vel rufa macula fuerit infecta lepra reputabitur ostende turque sacerdoti qui consideratam recludet septem diebus et die septimo rursus aspiciens, si deprenderit crevisse lepra per severans est pollutum iudicabit vestimentum et omne in quo fuerit inventa et id circo comburetur flammis quod si eam viderit non crevisse precipiet et lavabunt id in quo lepra est recludetque illud septem diebus aliis et cum viderit facem quidem pristinam non reversam nec tamen crevisse lepram in mundum iudicabit et igne comburet eo quod infusa sit in superficie vestimenti vel per totum lepra sin autem obscurior fuerit locus lepre postquam vestis est lota ab rumpet eum et a solido dividet quod si ultra apparuerit in his locis quae prius immaculata erant lepra volatilis et vaga debet igne comburi si cessaverit lavabit aqua et aquae pura sunt secundo et munda erunt ista est lex lepre vestimenti lanei et linei staminis adque sub tegminis omnisque supellectilis pellicere quomodo mundare debiat vel contaminari caput quartum decimum locutusque est dominus ad moisen dicens hic est ritus leprosi quando mundandus est adducetur ad sacerdotem qui egressus de castris cum in venerit lepram esse mundatam precipiet ei qui purificatur ut offerat duos passeres vivos pro se quibus vesci licitum est et lignum cedrinum vermiculumque et hyssopum et unum ex passeribus immolari iubebit in vase fictili super aquas viventes alium autem vivum cum ligno cedrino et cocco et hysopo tinget in sanguine passeris immolati quo asperget illum qui mundandus est septies ut iure purgetur et dimittet passerem vivum ut in agrum avolet cumque laverit homo vestimenta sua radet omnes pilos corporis et lavabitur aqua purificatusque ingredietur castra ita dum taxat ottomaniat extra tabernaculum suum septem diebus et die septimo radet capillos capitis barbanque et supercilia ac totius corporis pilos et lotis rursum vestibus et corpore die octavo assumet duos annos immaculatos et ovem aniculam absque macula et tres decimas simile in sacrificium quae conspersa sit oleo et seorsum olei sextarium cumque sacerdos purificans hominem staturi teum ad haec omnia coram domino in ostio tabernaculi testimoni tollet agnum et offeret eum pro delicto oleiqui sextarium et oblatis ante dominum omnibus immolabit agnum ubi solet immolari hostia pro peccato et holocaustum id est in loco sancto sic ut enim pro peccato ita et pro delicto ad sacerdotem pertinet hostia sancta sanctorum est assumensque sacerdos de sanguine hostiae oe immolata est pro delicto, ponet super extremum auriculae dextre eius qui mundatur, et super pollices manus dextre, et pedis, et de olei sextario, mittet in manum suam sinistram, tingetque digitum dextrum in eo, et asperget coram domino septies, quod autem reliquum est olei in leva manu fundet super extremum auricule dextre eius qui mundatur et super pollices manus ac pedis dextri et super sanguinem qui effusus est pro delicto et super caput eius roga bitque pro eo coram domino et facet sacrificium pro peccato tunc immolabit holocaustum et ponet illud in altari cum liba mentis suis et homo rite mundabitur quod si pauperest et non potest manus eius invenire quae dicta sunt pro delicto assumet agnum ad oblationem ut roget pro eo sacerdos decimanque partem simile consperse oleo in sacrificium et olei sextarium duosque turtures sive duos pullos columbae quorum unus sit pro peccato et alter in holocaustum offeretque ea die octavo purificationi sue sacerdoti ad ostium tabernaculi testimoni coram domino qui suscipiens agnum pro delicto et sextarium olei levabit simul immolatoque agno de sanguine eius ponet super extremum auriculae dextre illius qui mundatur et super pollices manus eius ac pedis dextri olei vero partem mittet in manum suam sinistram in quo tingens digitum dextre manus asperget septies coram domino tangetque extremum destre auricule Ilius qui mundatur et pollices manus ac pedis dextri in loco sanguinis qui effusus est pro delicto reliquam autem partem olei qua est in sinistra manu mittet super caput purificati ut placet pro eo dominum et turturam sive pullum columbae offeret unum pro delicto et alterum in holocaustum cum libamentis suis hoc est sacrificium leprosi qui habere non potest omnia in emundationem sui locutusque est dominus ad moisen et aaron dicens cum ingressi fueritis terram canaan quam ego dabo vobis in possessionem si fuerit plaga lepre in adibus ibit cuius est domus nuncians sacerdoti et dicet quasi plaga lepre videtur mihi esse in domo mea at il precipiet ut efferant universa de domo priusquam ingrediatur eam et videat utrum leprosa sit ne immunda fiant omnia qua in domo sunt intrabitque postea ut consideret lepram domus et cum viderit in parietibus illius quasi valliculas pallore sive rubore de formes et humiliores superficie reliqua egredietur ostium domus et statim claudet illam septem diebus. Reversusque die septimo considerabit eam, si in venerit crevisse lepram, iubebit erui lapides in quibus lepra est, et proici eos extra civitatem in locum immundum, domum autem ipsam radi intrinsecus per circuitum, et aspargi pulverem rasure extra urbem in locum immundum lapidesque alios reponi pro his qui ablati fuerint et luto alio liniri domum sine autem postquam eruti sunt lapides et pulvis erasus et alia terra lita ingressus sacerdos viderit reversam lepram et parietes respersos maculis lepra est perseverans et immunda domus quam statim destruent et lapides eius acligna atque universum pulverem proicient extra oppidum in locum immundum qui intraverit domum quando clausa est immundus erit usque ad vesperum et qui dormire tinea et comederit quipiam lavabit vestimenta sua quod si in troiens sacerdos viderit lepram non crevisse in domo posquam denuo lita fuerit purificabit eam reddita sanitate et in purificatione meius sumet duos passeres lignumque cedrinum et vermiculum atque hysopum et immolato uno passere in vase fictili super aquas vivas, tollet lignum cedrinum, et hussopum, et coccum, et passerem vivum, et tingent omnia in sanguine passeris immolati, atque in aquis viventibus, et asperget domum septies purificabitque eam tam in sanguine passeris quam in aquis viventibus et in passere vivo lignoque cedrino et husopo atque vermiculo cumque di miseret passerem a volare in agrum libere orabit pro domo et iure mundabitur ista est lex omnis lepre et percussurae lepre vestium et domorum cicatricis et erum pentium papularum lucentis macule et in varias species coloribus immutatis ut possit sciri quo tempore mundum quid vel in mundum sit caput quintum decimum locutusque est dominus at et aaron dicens loquimini filiis israel et dicite eis vir qui patitur fluxum seminis in mundus erit et tunc iudicabitur huic vitio subiacere cum per singula momenta adeserit carni eius atque concreverit fedus humor Omnes stratum in quo dormierit in mundum erit et ubicunque sederit si quis hominum tetigerit lectum eius lavabit vestimenta sua et ipse lotus aqua in mundus erit usque ad vesperum si sederit ubi ille sederat et ipse lavabit vestimenta sua et lotus aqua in mundus erit usque ad vesperum qui te tigerit carne meius lavabit vestimenta sua et ipse lotus aqua in mundus erit usque ad vesperum Si salivam huiusce modi homo iecerit super eum qui mundus est, lavabit vestimenta sua, et lotus aqua, in mundus erit usque ad vesperum. Sagma super quo sederit, in mundum erit, et quidquid sub eo fuerit, qui fluxum seminis patitur, pollutum erit usque ad vesperum. Qui portaverit horum aliquid, lavabit vestimenta sua, et ipse lotus aqua in mundus erit usque ad vesperum. Omnis quem tetigerit qui talis est, non lotis ante manibus lavabit vestimenta sua, et lotus aqua in mundus erit usque ad vesperum. Vas fictile quod tetigerit confringetur, vas autem linium lavabitur aqua. Si sanatus fuerit qui hoiusse modi sustinet passionem numerabit septem dies post emundationem sui et lotis vestibus et toto corpore in aquis viventibus erit mundus die autem octavo sumet duo turtures aut duo pullos columbae et venit in conspectum domini ad ostium tabernaculi testimoni dabitque eos sacerdoti qui facet unum pro peccato et alterum in holocaustum rogabitque pro eo coram domino ut e mundetur a fluxu seminis sui vir de quo e greditur semen coitus lavabit aqua omne corpus suum et in mundus erit usque ad vesperum vestem et pellem quam habuerit lavabit aqua et immunda erit usque ad vesperum mulier cum qua coierit lavabitur aqua et immunda erit usque ad vesperum mulier quae redeunte mense patitur fluxum sanguinis septem diebus separabitur omnis qui tetigeriteam immundus erit usque ad vesperum et in quo dormierit vel sederit diebus separationis sue polluetur, qui te tigerit lactum eius, lavabit vestimenta sua, et ipse lotus aqua in mundus erit usque ad vesperum. Omne vas super quo illa sederit, quisquis attigerit, lavabit vestimenta sua, et ipse lotus aqua, Pollutus erit usque ad vesperum. Si coerit cum ea vir tempore sanguinis menstrualis, immundus erit septem diebus, et omnes stratum in quo dormierit polluetur. Mulier quae patitur multis diebus fluxum sanguinis non in tempore menstruali, vel quae post menstruum sanguinem fluere non cessat, quand iu subiacet huic passioni immunda erit quasi sit in tempore menstruo omnes stratum in quo dormierit et vas in quo sederit pollutum erit quicunque tetigeritea lavabit vestimenta sua et ipse lotus aqua immundus erit usque ad vesperam si steterit sanguis et fluere cessaverit numerabit septem dies purificationi sue et die octavo offeret pro se sacerdoti duos tortures aut duos pullos columbarum ad ostium tabernaculi testimoni qui unum facet pro peccato et alterum in holocaustum rogabitque pro ea coram domino et pro fluxu immunditia eius docebitis ergo filios Israel ut caveant immunditiam et non moriantur in sordibus suis cum polluerint tabernaculum meum quod est inter eos ista est lex eius qui patitur fluxum seminis et qui polluitur coitu et quae menstruis temporibus separatur velque iugi fluit sanguine et hominis qui dormierit cum ea. Caput sextum decimum. Locutusque est Dominus ad Moisen post mortem duorum filiorum Aaron, quando offerentes ignem alienum interfecti sunt. Et praecepit ei dicens, Loquere ad Aaron, fratrem tuum, ne omni tempore ingrediatur sanctuarium, quod est intra velum coram propitiatorio quo tegitur arca ut non moriatur quia in nube apparebo super oraculum nisi hac ante fecerit vitulum pro peccato offeret et arietem in holocaustum tunica linea vestietur feminalibus lineis verenda celabit accingetur zona lintea ciderim lineam imponet capiti hac enim vestimenta sunt sancta quibus contis cum lotus fuerit induetur suscipiatque ab universa multitudine filiorum israel duos hircos pro peccato et unum arietem in holocaustum cunque obtulerit vitulum et oraverit pro se et pro domo sua, duos ircos stare faciet coram domino in ostio tabernaculi testimoni. Mitensque super utrumque sortem unam domino alteram capro emissario cuius exirit sors domino offeret illum pro peccato, cuius altem in caprum emissarium statue teum vivum coram domino ut fundata preces super eo et emitta teum in solitudinem his rite celebratis offeret vitulum et rogans pro se et pro domo sua immolabit eum assumpto quo et quod de prunis altaris impleverit et auriens manu compositum thumiama in incensum ultra velum intrabit in santa ut positis super ignem aromatibus nebula eorum et vapor operiat oraculum quod est supra testimonium et non moriatur tollet quoque de sanguine vituri et asperget digito septies contra propitia torium ad orientem Conque mactaverit hircum pro peccato populi, inferet sanguine meius intra velum, sicut preceptum est de sanguine vituli, ut aspergat e regione oraculi, et expiet sanctuarium ab immunditis filiorum Israel, et a prevaricationibus eorum, conctisque peccatis, iusta hunc ritum facet tabernaculo testimoni quod fixum est inter eos in medio sordium habitationis eorum nullus hominum sit in tabernaculo quando pontifex sanctuarium ingreditur ut roget pro se et pro domo sua et pro universo cetu Israel donec egrediatur cum autem exiret ad altare quod coram domino est oret pro se et sumptum sanguinem vituli atque hirci fundat super corma eius pergirum aspergensque digito septies expiet et sanctificet illud ab immunditiis filiorum Israel posquam emundaverit sanctuarium et tabernaculum et altare tunc offerat hircum viventem et posita utraque manu super caput eius confiteatur omnes iniquitates filiorum Israel et universa delicta atque peccata eorum quae imprecans capiti eius emittet illum per hominem paratum in desertum Cunque portaverit hircus omnes iniquitates eorum in terram solitariam et dimissus furit in deserto revertetur Aaron in tabernaculum testimoni et depositis vestibus quibus prius indutus erat cum intraret sanctuarium relictisque ibi lavabit carnem suam in loco sancto in due turque vestibus suis et postquam egressus obtulerit holocaustum suum ac plebis rogabit tam pro se quam pro populo et adipem qui oblatus est pro peccatis adolebit super altare ille vero qui di miserit caprum emissarium lavabit vestimenta sua et corpus aqua, et sic ingredietur in castra vitulum autem et hircum qui pro peccato fuerant immolati et quorum sanguis illatus est in sanctuarium ut expiatio compleretur asportabunt foras castra et comburent igni tam pelles quam carnes eorum ac fimum et qui cumque combusserit ea lavabit vestimenta sua et carnem aqua et sic ingredietur in castra eritque vobis hoc legitimum sempiternum mense septimo decima die mensis affligetis animas vestras nullunque opus facietis sive indigena sive advena qui peregrinatur inter vos in hac die expiatio erit vestri atque mundatio ab omnibus peccatis vestris coram domino munda bimini sabbatum enim requietionis est et affligetis animas vestras religione perpetua expiabit autem sacerdos qui unctus fuerit et cuius manus initiata sunt ut sacerdotio fungatur pro patre suo in dua turque stola linea et vestibus santis et expiabit sanctuarium et tabernaculum testimonii atque altare sacerdotesque quoque et universum populum eritque vobis hoc legitimum sempiternum ut oretis pro filiis Israel et pro cuntis peccatis eorum semel in anno fecit igitur sic ut preceperat Dominus Moysi caput septimum decimum et locutus est Dominus ad Moysen dicens loquere Aaron et filii eius et cuntis filiis Israel dicens ad eos iste est sermo quem mandavit Dominus dicens homo qui libet de domo Israel si occiderit bovem aut ovem sive capram in castris vel extra castra et non obtulerit ad ostium tabernaculi oblationem domino sanguinis reus erit quasi si sanguinem fuderit sic peribit de medio populi sui ideo sacerdoti offerre debent filii israel hostias suas quas occident in agro ut sanctificentur domino ante ostium tabernaculi testimoni et immolent eas hostias pacificas domino fundetque sacerdos sanguinem super altare domini ad ostium tabernaculi testimoni et ad olebit adipem in odorem suavitatis domino et ne coaquam ultra immolabunt hostias suas daemonibus, cum quibus fornicati sunt legitimum sempiternum erit illis et posteris eorum et ad ipsos dices homo de domo Israel et de advenis qui peregrinantur apud vos qui obtulerit holocaustum sive victimam et ad ostium tabernaculi testimoni non adducerit eam ut offeratur domino interibit de populo suo homo qui libet de domo Israel et de advenis qui peregrinantur inter eos si comederit sanguinem ob firmabo facem meam contra animam illius et disperdam eam de populo suo quia anima carnis in sanguine est et ego dedi illum vobis ut super altare in eo expietis pro animabus vestris et sanguis pro anime piaculo sit et circo dixi filiis Israel omnis anima ex vobis non comedet sanguinem nec ex advenis qui peregrinantur apud vos homo qui cumque de filiis Israel et de advenis qui peregrinantur apud vos si venatione atque occupio ceperit feram vel avem quibus vesci licitum est fundat sanguine meius et operiat illum terra anima enim omnis carnis in sanguine est unde dixi filiis israel sanguinem universae carnis non comedetis quia anima carnis in sanguine est et qui cumque comederit illum interibit anima quae comederit morticinum vel captum a bestia tam de indigenis quam de advenis lavabit vestimenta sua et semet ipsum aqua et contaminatus erit usque ad vesperum et hoc ordine mundus fiat quod si non laverit vestimenta sua et corpus portabit iniquitatem suam caput octavum decimum locutusque est dominus ad moisen dicens loquere filiis israel et dices ad eos ego dominus deus vester iusta consuetudinem terre egypti in qua habitastis non facietis et iusta morem regionis Canaan ad quam ego introducturus sum vos non agetis nec in legitimis eorum ambulabitis facietis iudicia mea et praecepta mea servabitis et ambulabitis in eis ego dominus deus vester custodite leges meas atque iudicia quae faciens homo vivet in eis ego dominus omnis homo ad proximam sanguinis sui non accedet ut revelet turpitudinem eius ego dominus turpitudinem patris tui et turpitudinem matris tuae non disco peries mater tua est non revelabis turpitudinem eius turpitudinem uxoris patris tui non disco peries turpitudo enim patris tui est turpitudinem sororis tue ex patre sive ex matre quae domi vel foris genita est non revelabis turpitudinem filia filii tui vel neptis ex filia non revelabis quia turpitudo tua est turpitudinem filiae uxoris patris tui quam peperit patrii tuo et est soror tua non revelabis turpitudinem sororis patris tui non disco peries quia caro est patris tui turpitudinem sororis matris tue non revelabis eo quod caro sit matris tue turpitudinem patrui tui non revelabis nec acceres ad uxorem eius quae tibi affinitate coniungitur turpitudinem nurus tuae non revelabis quia uxor filii tui est nec disco operies ignominia meius turpitudinem uxoris fratris tui non revelabis quia turpitudo fratris tui est turpitudinem uxoris tue et filiae eius non revelabis filiam filii eius et filiam filiae illius non sumes ut reveles ignominia meius quia caro illius sunt et talis coitus incestus est sororem uxoris tue in pellicatum illius non accipies nec revelabis turpitudinem eius aduc illa vivente ad mulierem quae patitur menstrua non accedes nec revelabis faeditatem eius cum uxore proximi tui non coibis nec seminis commistione maculaberis de semine tuo non dabis ut consecretur idolo Moloch nec pollues nomen Dei tui ego Dominus cum masculo non commisearis coitu femineo quia abominatio est cum omni pecore non coibis nec maculaberis cum eo mulier non succumbet iumento nec miscebitur ei quia celus est nec polluamini in omnibus his quibus contaminate sunt universae gentes quas ego iciam ante conspectum vestrum et quibus polluta est terra cuius ego scelera visitabo ut evomat habitatores suos custodite legitima mea atque iudicia et non faciatis ex omnibus abominationibus istis tam indigena quam colonus qui peregrinantur apud vos omnes enim execrationes istas fecerunt acole terre qui fuerunt ante vos et poluerunt eam cavete ergo ne et vos similiter evomat cum paria feceritis sic ut evomuit gentem quae fuit ante vos omnis anima quae fecerit de abominationibus his quipiam peribit de medio populi sui custodite mandata mea nolite facere quae fecerunt hic qui fuerunt ante vos et ne polluamini in eis ego dominus deus vester caput nonum decimum locutus est dominus ad moisen dicens loquere ad omnem coetum filiorum israel et dices ad eos santi est tote quia ego santus sum dominus deus vester unus quisque patrem suum et matrem suam timeat sabbata mea custodite ego dominus deus vester nolite converti ad idola nec deus conflatiles faciatis vobis ego dominus deus vester si immola veritis hostiam pacificorum domino ut sit placabilis e odie quo fuerit immolata come deti seam et die altero quid quid autem residuum fuerit in diem tertium igne comburetis si quis post biduum comederit ex ea profanus erit et impietatis reus portabitque iniquitatem suam quia sanctum domini polluit et peribit anima illa de populo suo. Cunque messueris segetes terre tue, non tondebis usque ad solum superficiem terre, nec remanentes spicas colliges, neque in vinea tua racemos et grana decidentia congregabis, sed pauperibus et peregrinis carpenda dimittes. Ego dominus Deus vester, non facietis furtum non mentiemini nec decipiat unus quisque proximum suum non perjurabis in nomine meo nec pollues nomen dei tui ego dominus non facies calumniam proximo tuo nec vi opprimes eum non morabitur opus mercenarii tui apud te usque mane non maledices surdo nec coram ceco pones offendiculum sed timebis dominum deum tuum quia ego sum dominus non facies quod iniquum est nec injuste iudicabis non consideres personam pauperis nec honores vultum potentis iuste iudica proximo tuo non eris criminator nec susurro in populo non stabis contra sanguinem proximi tui ego dominus non oderis fratrem tuum in corde tuo sed publice argue eum ne habeas super illo peccatum non aqueras ultionem nec memor eris injuriae civium tuorum diliges amicum tuum sic ut te ipsum ego dominus leges meas custodite iumentum tuum non facies coire cum alterius generis animantibus agrum tuum non seres diverso semine veste quae ex duobus texta est non indueris homo si dormierit cum mulire coitu seminis quae sit ancilla etiam nubilis et tamen pretio non redempta nec libertate donata vapulabunt ambo et non morientur quia non fuit libera pro delicto autem suo offeret domino ad ostium tabernaculi testimoni arietem ora bitque pro eo sacerdos et pro peccato eius coram domino et repropitiabitur ei, dimitteturque turque peccatum quando ingressi fueritis terram et planta veritis in ea linea pomifera auferetis praeputia eorum poma quae germinant in munda erunt vobis nec edetis ex eis quarto autem anno omnis fructus eorum sanctificabitur laudabilis domino quinto autem anno comedetis fructus congregantes poma quae proferunt ego dominus deus vester non comedetis cum sanguine non augurabimini nec observabitis somnia neque in rotundum attondebitis comam nec radetis barbam et super mortuo non incidetis carnem vestram neque figuras aliquas aut stigmata facietis vobis ego dominus ne prostituas filiam tuam ne contaminetur terra et impleatur piaculo sabbata mea custodite et sanctuarium meum metuite ego dominus non declinetis ad magos nec ab arioris aliquid sicitemini ut polluamini per eos ego dominus deus vester coram cano capite consurge et honora personam senis et time dominum deum tuum ego sum dominus si habitaverit advena in terra vestra et moratus fuerit inter vos non exprobretis ei sed sit inter vos quasi indigena et diligetis eum quasi vos metipsos, fuistis enim et vos advene in terra Egypti, ego dominus Deus vester. Nolite facere in icum aliquid in judicio, in regula, in pondere, in mensura, statera justa et equa sint pondera, justus modius, equusque sextarius, ego dominus deus vester qui eduxi vos de terra aegypti custodite omnia praecepta mea et universa iudicia et facite ea ego dominus finis partis undecime